Apirilak amalau gaur artea da eta berri hon albistegia duzue berri irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi berrozarren izanen da gaur pakotxe berria. Arantzadi elkarteko auzitegi forense ezagunak berriuzarren itzaldi bat emanen du gaur ratxeldeko zazpi terditan berriuzarko entzun aretoan Saharar herriarekin elkartasun astearen baitan egin den itzaldi honetan pako etxeberriak Saharan aurkituriko hilobia zarituko da. Hauxe aste honetarako itzaldi bakarra ez da izanen ostegunean naia bellosoren eskutik bigarren bat eginen baita. Horretan naiak lurralde okupatzen batuetan egonik gorderiko esperentzia luzatuko du. Larun batarekin Euskal Herria plaza kolorez jantziko da. Elkartasun jai jaurdunaldia eginen baita, Sahararekin elkartasun hasteari amaiera emateko. Lankidetza proiektuetarako laguntzen deialdia. Lankidetza proiektuak lagundu asmoz berriozarko udalak berroita irun mila euroko diru laguntza igorriko du diru laguntzen onuradun izateko eskabideak udaleko auzo bulegoan aurkeztu barko dira beti ere apirilaren ogeita marra baino lehen. Euskararen paparatziak argazkigintza lehiaketa. Euskararen paparatziak, Euskara merkataritza eta argazkilaritza uztartzen dituen lehiaketa bat izanik, uztarketa oberen islatzen duen argazkia sarituko du. Originaltasuna eta argazkiaren kalitatea ere baloratuko direla, guztietatik txapeldunenak, Euskara merkataritzara programan dauden saltokietan gastatzeko bosteun euroko txartela irabaziko du gainera parte hartzare guztien artean, eun euroko beste iru txartelo zozkatuko dira, ekimen hau bigarrenez zantolatu da, berriozar, berru beiti, ultza zendea, antxoen zizur nagusia burlata, atarrabi, uarte, aranguren eta garesko udalak baita karrikiri inuneko euskaldunen elkarteak lagundurik ere. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak. Atxaldean bero odeiak garatuko dira eta baliteke kaitzaren bat lehertzea ego ekialdeko aizea ibiliko da bolada gogorrekin eguerdien eta temperaturei daukionean gaur gutxi egoko dira hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko eon puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música